g'ayri dinlar toki bor biz turandaluz andalus kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir andalus g'ayri dinlar tortib bu islom tarixini katta qismini o'z ichiga olgan Andalus tarixi tarixi Andalus ilmu sanatni taratgan barcha olamni qaratgan biz uchun Alloh yaratgan bizni mulkdir Andalus ilmu sanatni taratgan barcha olamni qaratgan biz uchun Alloh yaratgan bizni mulkdir Andalus g'ayri dinlar tortib olgan bizni mulkdir Andalus kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir Andalus بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أندلسنين فتح قلنش لقدان قلنشليجدان سقوطيجا darslar to'plamini davom ettiramiz. Andalusda yana yangi davr boshlanadi. 316-hijriydan boshlab 400-hijriyga qadar Umaviylar xilofatini ikkinchi yangi quvvatlangan davr. 319-hijriy sana bo'lganda Abdurrahman Nasr rahimahulloh o'zi Madiq Jabal Tariq Gibraltarga tushadi. Ya'ni janub tarafga, O'rta Yer dengizni tutashgan joyiga tushadida Fatimiyalar davlati Mag'ribga hujum qilib, Sabta bilan Tonjani Andalus mulki qatoriga qo'shib qo'yadi. Undan keyin Abdurrahman Nosir rahimahulloh Sabta bilan Tonjani olgandan keyin Mag'ribdagi ahli sunna va jamoat odamlariga qurol-yaroq madad kuchlarini yuborishlikni boshlaydi. Lekin shunday bo'lishiga qaramasdan Abdurrahman Nosir o'zini ishongan askarlarini mag'rib tarafga tashlamaydi, balki eng haqiqiy xatar bu shimol tarafdan bo'lganligi uchun shimol tarafga ishonchli askarlarni tashlagan edi. Mana bu hodisaga bir e'tiboringizni qarating. Bu hodisada Abdurrahman Nosirni yana ham shaxsiyati qanday kishi ekanligini ochib beradigan hodisa. 323 hijriy sanaga kelgan vaqtida Saragosada xiyonat vujudga keladi. Saragosa hokimi Muhammad ibn Hisham At-Tajibi degan kishi bosh ko'tarib o'z qo'l ostidagi kishilarni katta amir mu'minin Abdurrahman Nasirga qarshi qo'yadi. Abdurrahman Nasir rahimahulloh bu xabardan juda qalbi alamlanadi. Juda qalbi mahzul bo'ladi chunki qo'l ostidagi hokimlardan biri bosh ko'tarsa-ya. Shunday bo'lsa ham o'z askarlarini olib Saragosaga boradi. O'sha yerda bir mislsiz qal'ani ichiga Muhammad ibn Hisham at-Tajibi o'z askarlari bilan kirib himoyalangan bo'ladi, lekin Abdurrahman Nosir ozgina hujum qilgandan keyin Muhammad ibn Hisham at-Tajibi o'zining nadomatini e'lon qilib, taslim bo'lib chiqadi. Abdurrahman Nasr rahimahullohni tutgan ishini qarangki, tajibiylar qalbini qanday qilib egallaganligi. Tajibiylarni hammasini kechirdi va bularni qaytadan yana o'zini makonatiga, manzilatiga qo'ydi. Hijratni 325-sanasiga kelib Abdurrahman Nasr rahimahulloh shimol sharqida Saragosa mamlakatini oldida Aragon nasroniylar mamlakatiga hujum qiladi. Natijada Allohni izni bilan bu ham Andalus islomiy imorat ostiga kiradi. Shu bilan Barselona ham qo'shiladi. Lekin shunday bo'lishiga qaramasdan Abdurrahman Nasir ham rahimahulloh 328-hijriy sanaga kelgan vaqtida Andalus islom lashkari 100 mingga yetadi. 100 ming lashkarni olgan holatda Lyon mamlakatiga yurish qiladi. Bu yerdagi bizga ajablanarli holati hamma barkamollik yagona Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qaytishligi, qolgan hamma bashar xato qilishligini ko'ramiz. Abdurrahman Nasr miqyosida ham o'rta asrni Yevropa miqyosida eng katta shaxsi bo'lsa ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan boshqasida xato bor ekanligini Abdurrahman Nosirni o'zi ham isbotlaydi. Hijriy 327-sanada 100 ming askarni olgan holatda Lion mamlakatiga Abdurrahman Nosir rahimahulloh boradi. Jang qilishlikka borganda o'sha yerda Samura yoki bo'lmasam Xandaq jangi bo'lib o'tadi. Kishilar go'yoki o'sha ma'raka o'sha jang bizga tarixdagi Hunaynni ko'z o'ngimizga olib keladi subhanalloh. Hunaynda Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda va yawmu Hunaynin iz a'jabatkum kasratukum sizlarni ko'pligingizlar ajablantirgan edi, o'shani eslang deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Alloh taolo Qur'oni Karimda bayon qilgan edi. Xuddi o'sha go'yoki takrorlandi. Qachonki Abdurrahman Nosir rahimahulloh o'zini 100 ming askariga suyangan edi, o'zini 100 ming askariga e'tiqod qilganida yutishlikni zaif bo'lgan holatida g'alaba qozonishlik duosini unutganida bizga Hunaynda eslatdi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolodan uzoqlashishlik bilan askar qanchalik ko'p bo'lishiga qaramasdan hazimatga chekinishlikka duchor bo'lar ekan. Abdurrahman Nasr rahimahulloh 100 ming askar bilan Samura yoki Xandaq ma'rakasida mag'lubiyatga uchraydi. Subhanalloh, musulmonlardan 50 ming askar shahid bo'ladi. Abdurrahman Nasir rahimahulloh o'zi qolgan askarlar bilan chekinishlikka majbur bo'ladi. Chekinadi, Qurtubaga qaytib keladi. Lekin Abdurrahman Nasir rahimahulloh xato qayerda ekanligi zaiflik nuqtasi qayerda ekanligini darhol anglab yetadi. Insonlarni yana qaytadan jihad ruhiga qaytaradi. Olimlar, mujohidlar da'vat qilib yana jihodiy ruh ko'tarilgan holatda askar yig'adi qaytadan. Hijriy 329-sanaga kelib Abdurrahman Nasr rahimahulloh yana qaytadan nasroniylarga hujum qiladi. Avvalgi xatoni qaytarmagan holatda, Allohga qattiq suyangan holatda o'zlari hattoki kuchlik bo'lgan holatda ham Allohni nazdida zaif bechoralar ekanligini eslagan holatda duo qilib yana qaydatdan nasroniylarga ketma-ket hujumlar qiladi. Dahshatli zarbalar bergandan keyin 329-hijriy sanadan 335-hijriy sanagacha Lion mamlakati nasroniylari tez orada qulaydi nasroniylar batamomiy yo'q bo'lib ketishligini bilgandan keyin Abdurrahman Nasirga muohada o'rtada bitim imzo qilishlikni va bu bitim sharti Abdurrahman Nasir rahimahulloh tomonidan faqatgina xor bo'lgan holatda jizya to'lashlikka kelishadi. Lyon mamlakati nasroniylar boshlig'i bitimga rozi bo'lib o'zi xor bo'lgan holatda jizya to'laydi. Shuningdek, Navvar mamlakati ham nasroniylar boshlig'i muahadaga rozi bo'lib jizyaga rozi bo'ladi. Aragon mamlakati ham jizyaga rozi bo'lgan holatda Abdurrahman Nasr bilan bitim imzolashadi. Abdurrahman Nasr rahimahullohga nasroniylar 3 ta mamlakat jizyaga 335-hijriydan Abdurrahman Rasul rahimahulloh vafotigacha 350-hijriy sanagacha xor bo'lgan holatda jizya to'lashadi. Mana bu narsa Abdurrahman Nasr hayotidagi askariy va siyosiy ko'rinishlar bo'lgan bo'lsa, Abdurrahman Nasr rahimahulloh faqat bor imkoniyatini, bor masrafini, bor toqatini siyosiy askariy tarafga qaratmagan, balki Abdurrahman Nasr rahimahulloh har bir nuqtaga komil e'tibor bergan holatda, balki har bir narsaga teng yondashigan kishi bo'lgan. Abdurrahman Nasr rahimahullohning davridagi hadoraga e'tibor bering. Ya'ni madaniyat, sivilizatsiyaga e'tibor bering Andalusda bo'lgan Abdurrahman Nasr davridagi. O'zining davrida Abdurrahman Nasr rahimahulloh vazirliklarni juda ko'p bunyod qilgan. va juda ko'plab hay'atlarni vujudga keltirgan va har bir ishga mas'ul saylagan va har bir mas'ul uchun bir vazirlik bunyod qilib unga idora qilib bergan. Qurilish ishlariga bunyodkorlik ishlariga e'tibor bering. Abdurrahman Nasir rahimahulloh o'zini davrida Madinatuz Zahra, ya'ni yaltiroq shaharcha rang barang ko'zni qamashtiradigan shaharni bunyod qildi. Bu yaltiroq rangli shaharchani Abdurrahman Nasir rahimahulloh har dunyoni har tarafidan kelgan mehmonlar ko'p bo'lganligi uchun elchilar ko'p kelganligi uchun bularni qarshi olishligi uchun bu shaharni bunyod qilgan edi. Qurtuba shahrini kengayganligini qarang. Abdurrahman Nasir davrida. Shu darajada kengayganligidan Qurtuba shahri yashovchi aholisi yarim millionga yetdi. Ya'ni yarim million xonadon Qurtuba shahrida yashar edi. O'sha davrda yarim million eng katta son bo'lgan, balki dunyo hamjamiyatida eng katta Bog'doddan keyingi shahar bo'lgan. Bog'dodda bo'lsa 2 million odam yashar edi. Qurtubani ichida qal'alar soni 13 mingta qal'a bo'lgan. O'sha davrda Qurtuba olam javhari deb nom olgan ekan. Bu askariy jihatdan bo'lgan me'morchiligiga qaraydigan bo'lsak, Abdurrahman Nasir rahimahulloh shunday ko'p kemalar portlari bunyod qildi. O'zini davrida 200 dan ortiq kema bunyod qilgan. Kema juda katta hisoblangan. Shuningdek, ziroat ekin tarafda kuchlik rivojlantirgan. Meva-chevalar bug'doy, paxta va shu kabi ziroat mahsulotlari juda avj olgan edi. Yer osti qazilmalarini ham idoralarini vujudga keltirib rivojlantirgan. Shuningdek Abdurrahman Nasir rahimahulloh bozorlarni ham ko'paytirgan. Bozorlarni bo'lib ham taxassusatlarga bo'ldi bu bozorlarni. Go'sht bozori, Hattoki gullar bozori ham alohida-alohida qurilgan edi. Shuning uchun Abdurrahman Nasir rahimahullohning davrida Andalus ahli juda to'kin sochinlik hayotini kechirgan edi. Davlat xazinasi shu darajada boyib ketdiki, 6 million dinar tilla pullarga ega bo'ldi. Davlat iqtisodini, davlat xazinasini bobosi bo'lgan Abdurrahman Daxil rahimahullohdek 3 qismga taqsim qilgan edi. Birinchi qismi tamomiy askarlarga berilar edi. Ikkinchi qismi me'morchilik, bunyodkorlik, tijorat, ziroat mana bu ishlarga sarflansa, uchinchi qismi esa davlat xazinasini harbiy holatga, ya'ni kutilmagan holat uchun saqlanar edi. Shuningdek, amniyat tarafi ham juda Abdurrahman Nasir davrida kuchaygan edi. Shu darajada amniyat bo'ldiki, Abdurrahman Nasir davrida birorta bir isyonchi bosh ko'tarmadi. Alloh taolaning shariatini, Qur'on sunnatni shunday tatbiq qildiki, birorta masala shar'iy nizomsiz yechilmas edi. Ilmiy tarafdan bo'lsa, Abdurrahman Nasir juda ham keng ko'lamda olim u talibi ilmlarni ko'paytirib yubordi. Qurtuba maktabasini rivojlantirdi. Oldin qurilgan edi, lekin Abdurrahman Nasr kerib kelib juda gullab yashnagan. Hattoki Qurtuba maktabasidagi kitoblar Salam Abdurrahman Nasr davriga kelib 400 ming kitobga yetdi nusxaga. O'sha davrda bosmahana bo'lmagan, nashriyot bo'lmagan, faqatgina qo'lda yoziladigan davrda Qurtuba maktabasida 400 ming kitob bor edi. Abdurrahman Nasir rahimahullohga Alloh subhanahu va taolo juda izzat ikrom bergan edi. Abdurrahman Nasir rahimahullohga hattoki nasroniylar aytib o'tdik, jizya to'lar edi. Abdurrahman Nasir rahimahulloh davrida butun olamdan sifaratlar, elchixonalar Abdurrahman Nosirni do'stligini orzu qilib kelgan. Hattoki vallohi birodar Abdurrahman Nosirni davrida Yevropani har bir burchagidan hattoki Vizantiyadan elchi kelgan edi Abdurrahman Nasir rahimahullohning do'stligini umid qilib. Hattoki Angliya qiroli risola yo'llab Abdurrahman Nasirga Angliya qirolini 4 ta olimi Abdurrahman Nasirni Qurtuba maktabasida ta'lim olishligini iltimos qilib, Angliya qiroli maktub yo'lladi. So'ngra risolasini oxirida Angliya qurolini pechati bor ediki, pechatida shunday yozilgan ediki, xodimukumul muti', ya'ni itoatgo'y xizmatkoringiz Ingiltera, ya'ni Angliya qiroli deb yozilgan edi. Shunday sharaf, izzatga to'lganki birodarlar, hattoki kofirlar qirollari ham sizni itoatgo'y xizmatkoringiz deydigan darajaga chiqqan edi. Islomda sharafini, izzatini qarangki, o'sha davrda Abdurrahman Nasir Yevropa miqyosida eng katta shaxsga aylangan. Ispaniya mana 1961-yilda o'zi kofir bo'la turib, nasroniy bo'la turib, Abdurrahman Nasirni 1000 yillik yubileyini nishonladi. Hattoki kofirlar ham inkor qila olmaydigan darajada bo'ldi. 1900 61 milodiyda Abdurrahman Nasirni yubileyi, mil yillik yubileyi sababi Ispaniyaning eng katta qiroli, Ispaniyaning eng katta hukmroni bo'lgan deb tan olishgan holatda yubileyni nishonladi. Hattoki bular o'zlarini nasroniy bo'la turib inkor qilish olmadi, bekitish olmagan holatda majbur bo'ldiki, asrlar osha eng katta qirol Ispaniyadagi bu Abdurrahman Nasir ekanligini. Alloh subhanahu va taolo Abdurrahman Nasirdan rozi bo'lsin. U kishini rahmatiga olsin. Abdurrahman Nasirdek kishilar islom ummatiga vujudga kelishligini Alloh taolo nasib qilsin. Andalusda kunlardan bir kuni qahatchilik vujudga keladi. Yomg'ir yog'maydi. Shunda esingizda bo'lsa Munzir ibn Said Abdurrahman ibn doim munkardan qaytarib amr ma'ruf qilib turadigan kishi. Istisqo namozini qoim qilishlik vaqtida bir kichkina bolaga aytdiki, Abdurrahman Nosir Amir qani bor chaqirib ke dedi. U ham kelib biz bilan istisqo namozga ishtirok etsin dedi. Haligi yosh bolakay Abdurrahman Nosirni uyiga kelib qarasa Abdurrahman Nosir xaroba bo'lgan joyga kirib turpoqqa o'tirib, turpoqqa sajdaga boshini qo'yib turpoqda yirtiq yamoq usti boshini kiyib ko'zlardan yosh oqqan holatda Alloh subhanahu va taologa shunday deb duo qilib turardi. Ey Robbim, mana peshonam sening qo'lingdadir. Ya Robb, Andalus xalqini, musulmonlarni azoblamagin, qiynamagin ya Rob. Sendan ya Alloh biror narsa qochib qutula olmaydi deb duo qilib turgan holatini ko'rib, haligi bolakay Munzir ibn Saidni oldiga keladi. Munzir ibn Saidga bola shu voqea to'g'risida ko'rgani haqida xabar berganida Munzir ibn Said aytgan ekanki, "Ey bolakay, xursand bo'l. Yomg'irni kutib olaver. Dar haqiqat Alloh subhanahu wa ta'ala yomg'irga izin berdi. Agar yer jabbori qo'rqadigan bo'lsa, yer osmon jabbori bo'lgan Rob subhanahu wa ta'ala rahim qiladi dedi. Ya'ni jabbor deb Abdurrahman Nasir'ni ya'ni zolim degan ma'noda emas, balki insonlarni boshlig'i edi. Shuning uchun insonlarni boshlig'i Allohdan qo'rqar ekan. Yer osmon deb Maliki Jabbori Rob subhanahu va taolo rahim qiladi degan ekan. Qarang Abdurrahman Nosirga. Shunday qilib Abdurrahman Nosir rahimahulloh Hijriy 350-sanada 72 yoshida vafot qiladi. Vafot qilgan vaqtida kishilar Abdurrahman Nosirni buyumlarini orasida bir kichkinagina varaq topishadi. Shunda Abdurrahman Nasir o'z qo'li bilan yozgan ediki, falon yili, falon oyni, falon kuni men uchun bekorchilik bilan o'tdi. Hisoblab chiqsa 14 kun shunday bo'lgan ekan. Uzun jihad, mashaqqat, davlat, taqvo, salohiyat, ihson, ibodat bilan o'tkazilgan hayot. Abdurrahman Nasir rahimahulloh O'zidan keyin amirlikka o'g'li hakamni saylab ketadi. Hakam 350 hijriy sanadan boshlab 366 hijriy sanagacha hukmronlik qilgan. Bu hakamni davrida oldin hech ham kuzatilmagan ilmiy ko'tarilishlik vujudga keladi. Chunki hakam juda olim odam edi. O'zi 47 yoshida amir bo'lib, kishilar hakamni ashiqul kutub deb laqablashardi. Ya'ni kitob oshig'i. Juda ilmga chanqoq, ilmga qiziqqan, hattoki o'zini davrida Umaviylar maktabasini vujudga keltirdi. Umaviylar maktabasiga Hakam ibn Abdurrahman an-Nasir rahimahulloh juda ko'plab ishchilar yolladi. Bularning ishi faqat kitob jamlashlik edi. O'zini davrida o'rta asrda eng katta kutubxonaga aylandi. hattoki dunyoni har bir chekasidan fanniy kitoblar keltiriladigan bo'lsa, o'sha zahoti yo'q arab tiliga tarjima qilib kitobxona ro'yxatiga kirgizilardi. Kitob qanday qimmat bo'lsa ham o'shani sotib olardi. Erondagi Asfahoniy yozgan Kitabul Ag'oni, ya'ni Ag'oni kitobini olib keltirilgan edi. Abdurrahmonni o'g'li Hakam Ag'oniy kitobini avvalgi nusxasini sotib oldi. Shunday qimmat bo'lishiga qaramasan, Ag'oniy bu adabiyot to'g'risida yozilgan kitob. Lekin shunday bo'lishiga qaramasdan Eron juda uzoq Andalusdan kitobga qanday muhabbat qo'yganligi mana bu Abdurrahmonni o'g'li hakamni ishlaridan kuzatishligimiz mumkin. Ya'ni umumiy olganimizda ilm ko'tarilishligi. Hakam Ibn Abdurrahman Nasr ibn davrida nusxa ya'ni kitob nasx qilishlik, kitob ko'chirishlik juda avjiga chiqqan edi. Kitob ko'chiruvchi shaxslar Andalusiya ayollar edi. Chunki Andalusiya ayollar juda husnu hatta chiroylik yozishar edi. Shuning uchun kitob ko'chirishlikni vazifasi Andalusiya ayollarga topshirilgan edi. Kishilar esa jihod bilan mashg'ul bo'lgan. Hattoki Abdurrahmonning o'g'li Hakamning davrida varaq va terilarni oshlashlik juda rivojlangan. Hattoki Italiyadan buyurtmalar kelardiki, Andalusga varaq ayri boshlashlikka. O'zlarini Injillarni kitobat qilgani Andalusdan varaqni buyurtma berib olib ketishar edi. Shuningdek, barcha Yevropa mamlakatlari mahsulot ayri boshlashlik uchun Andalusga buyurtmalar berishardi. agar shu narsalarni 1000 yil oldin bo'lgan deb aytsa, inson ishonmasligi mumkin, lekin bu narsa shak shubhasiz Andalusda sodir bo'lganki, Andalus ahli hammasi o'qish yozishligini ta'lim olib Andalusdan tamomiy omiylik ko'tarilib ketgan. Insonlarni savodsizi qolmagan. G'ayri dinlar tortib olgan, bizni mulkdir Andalus. kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir Andalus unda bo'lgan ko'p daholar turli kashf bu ixtirolar hayrat omuz ko'p binolar bizni mulkdir Andalus unda bo'lgan ko'p daholar turli kashf bu ixtirolar hayrat omuz ko'p binolar bizni mulkdir andalus g'ayri dinlar tortib olgan bizni mulkdir andalus kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir andalus 8 kunda fatih bo'lgan 8 asr nurga to'lgan gullab yashnab so'ngra so'lgan bizni mulk durandalus 8 kunda fatih bo'lgan 8 asr nurga to'lgan gullab yashnab so'ngra solgan bizni mulkdur Andalus ertalabki eshitirishlarimiz mana shulardan iborat edi e'tiboringiz uchun tashakkur Alloh subhanahu va taoladan ushbu kuningiz uchun barakotlar berishini so'rab qolamiz assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh bizni mulkdur Andalus kitoblardan kaldı Hüsnü Endülüs